Papa hatte einen Unfall. Ich war gerade zwei. Mein Fundament war weg, es war eine harte Zeit. Zehn Kilogramm, was die Waage zeigt. Drogenabüb, ich fick in die Vergangenheit. Alles erreicht, ja, na klar, dass Mama lacht. Wenn es morgen nicht mehr klappt, jag ich dich durch deine Stadt. Ja, vorbei, mein Bruder hinter Glas getan. Vier Jahre, doch wir lachen vor dem Arzt. Richter war's, Dicker laufen. Seid froh, dass ich korrekt bin, hat die Kugel dich getroffen. Wäre ich heute noch ein Häftling, lach die Patte unterm Kissen noch mein Kopf leer. Rauche John Player, sag, wo krieg ich Stoff her? Du hast gelacht, ich vergesse nie. Draußen läuft deine Melodie. Wir warten auf die Lieferung am Treffpunkt, ja, ja. Meine Feinde zahlen die Rechnung. Sie zittern, denn wir kommen aus dem Ghetto, ja, ja. Lieber Gott, tut mir leid für die Fehler. Doch auf meinen Schultern sitzt der Schäter. So viel Geld, dass ich es nicht mehr sehen kann. Mama, aus deinem Sohn wird ein Täter. Ja, ja. Lieber Gott, tut mir leid für die Fehler. Doch auf meinen Schultern sitzt der Schäter. So viel Geld, dass ich es nicht mehr sehen kann. Mama, aus deinem Sohn wird ein Täter. Ich bin raus aus dem Knast, ich geh nie mehr zurück. Wenn ich eine Sache weiß, die Batte fließt wie verrückt. Ich hab einen Benz im Brabus, Präsidentenstatus. Auf der Straße ne Legende wie Roberto Carlos. Gestern wischte ich Mama wegen Haft, dann tritt die Tränen weg. In Zelle sah ich meine Chartplatzierung im Teletext. Ganz normal, dass sie keiner mit sich reden lässt. Geht es um Familie, gibt es keine Überlebenden. Ich bin meine Freiheit, aber ihr könnt mich nicht brechen. Hab den Krieg überlebt, sag mir, wer will mich testen? Reebok Classics, ja, ich bin überschreitet nicht den Punkt, meine Feinde sterben jung. Wir bleiben unter uns, halten den Kreis klein. Schreib auf meinen Grabsteig, fast live, Pate fließt. Wieder mal auf Sendung, wir warten auf die Lieferung am Treffpunkt. Ja, ja, meine Feinde zahlen die Rechnung. Sie zittern, denn wir kommen aus dem Ghetto. Ja, ja, lieber Gott, tut mir leid für die Fehler. Doch auf meinen Schultern sitzt der Schäter. So viel Geld, dass ich es nicht mehr zählen kann. Mama, aus deinem Sohn wird ein Täter. Mama, aus deinem Sohn wurde ein Täter. Ja, ja.